الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بقد الله جل شانه إذا نسم صلاة السلام نقصدنيك الله وقصانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete, bojite se Allah žele šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, u prošlom predavanju smo govorili o kuranskim ajetima u suri Al-Kahf u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o tom momentu i o tom trenutku kada su stanovnici tog grada koji su se razišli oko toga da li će proživljenje biti samo dušom ili će biti dušom i tijelom. Kako su ti ljudi došli do ovih momaka koji su se u tom trenutku probudili iz tog sna. Tako da je korist od tog njihovog sna bila, kako je bila vezana za njih same, kao što smo spomenuli, također je bila vezana i za stanovnike tog grada. Jer su vidjeli mogućnost proživljenja i tijelom i dušom. Kako mogućnost proživljenja i tijelom i dušom? To jeste kao što je Allah subhanahu wa ta'ala dao da ovi mladići se nakon 300 godina probude i da budu opet u svojim tijelima i da se vrate sa svojim dušama, Allah subhanahu wa ta'ala isto tako je kadir da proživi mrtve, da ih proživi, da proživi i njihove duše i da proživi njihova tijela. Allah subhanahu wa ta'ala je kadir. Znači ovo, u tom trenutku Allah Đerlašanu je počastio stanovnike tog grada tako da im je približio mogućnost proživljenja i tijela i duši. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje neke od detalja koji su se desili u tom momentu. A jedan od tih detalja kod kojeg smo stali, da su oni koji su ih pronašli. Allah Đelešanu kaže, Alladina galabu, wa kale alladina galabu ala amrin. Oni koji su imali vlast, oni koji su imali vlast i čija se riječ slušala. Da su ti ljudi rekli, e sada ćemo na ovom njihovom mjestu, sada ćemo ovdje gdje smo ih pronašli, sada ćemo tu napraviti mesđit. Sada ćemo tu napraviti šta? Napravit ćemo bogomolju napravit ćemo mjesto gdje ćemo se moliti uzvišenom Bogu, uzvišenom Allahu, a uzet ćemo to mjesto, da tako kažemo pod navodnicima, radi svetosti tog mjesta. Zato što je Allah Đalešanuhu na tom istom mjestu te momke uspavao i dao da se oni probude i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala, kada nas pominje, vraću ovaj detalj, Allah Đalešanuhu ovaj detalj, ovaj njihov govor, ovaj njihov čin, niti hvali, niti kudi. Niti kaže tako postupite, niti kaže nemojte tako postupiti. Nego Allah Đelešanu nam prenosi. وقال الذين غلبوا على أمرهم لا نتخذن عليه مسجدا. Oni koji su imali vlast u svojim ruka, rukama, rekli su sada ćemo na to mjesto uzeti mesđid. Međutim, kao što sam vam rekao, niti u kontekstu da Allah Đelešanu to hvali, pa da kaže da sada mi muslimani trebamo na nekim odabranim mjestima uzimati džamije, na, na primjer, kaburovima dobrih ljudi da tu pravimo džamije, niti nam kaže, nemojte, to učiniti. Normalno, draga braćo, po mišljenju većine komentatora Kur'ana, e, narod koji je pronašao ove mladiće bili su kršćani. To su bili kršćani, oni koji su tvrdili da, slijede, da slijede Isa, alaihissalam. I poznato je da su oni dosta stvari unijeli kao novotariju u svoju vjeru, odnosno u vjeru Isa alaihi salam. Unijeli su stvari, unesili su novatarije sa kojima uopšte nije došao Isa alaihi salam. I to je jasno svakome ko čita historiju kršćanstva. Na primjer, kada uzmem, kada čitamo historiju kršćanstva, znači čovjek ne može da se načudi, da kažemo kako je ta vjera iskrivljena, kako je ta vjera izopačena, I kako ljudi pored svega toga vjeruju da je to riječ Božja, da je to riječ od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada onda u isto vrijeme zahvaljivamo Allahu subhanahu wa ta'ala kada vidimo čistotu naše vjere. Kada vidimo kako nam je naša vjera prenešena. Kako su nam sve detalji naše vjere prenešeni. Da samo tome zahvaljivamo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedna od tih novotarija koji su unosili sljedbenici Isa alaihi salam jeste da su na kaburovima, na mezarima svojih poslanika i svojih dobrih ljudi da su na tim mjestima pravili džamije, da su pravili mesčide. I onda su malo pomalo, malo pomalo počeli da obožavaju te ljude koji se nalaze u tim kaborovima, koji se nalaze u tim grobnicama. Pa su počeli da dolaze da, da smatraju da je to svetac, da se njemu moli i tako da. Međutim, dok je, dok od nas Znači vidimo veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo navesti, u kojima se to strogo, strogo zabranjuje. U kojima se to strogo zabranjuje. I zato, ovaj ovdje kuranski ajet, nijekom slučaju nije dokaz da kažemo da čovjek treba tražiti gdje se nalazi kabor, grob nekog dobrog čovjeka i da tu obavi namaz, ili je tu namaz vrijedniji, ili je to mjesto vrijednije, da se to posebno prima dova i tako dalje, nego jer Allah subhanahu wa ta'ala u kovom, ovom kuranskom ajetu nam samo navodi govor oni koji su našli ove mladiće. Iako kod komentatora Kur'ana postoje dva mišljenja, da li oni koji su došli, da kažemo, koji su pronašli ove mladiće, da li su bili vjernici ili nevjernici, da li su bili mušlici koji nisu vjerovali, koji su vjerovali više bogova, postoje jedno mišljenje. Međutim, mišljenje koje je jače jeste da sto bili vjernici, da tako kažemo, koji su vjerovali u Isa a.s., to jeste bili su kršćani. Bili su ahlu kitabije, iako su iskrivili tu svoju vjeru. Međutim, tu su učinili jednu novotariju od mnogih novotarija koji su unijeli u svoju vjeru. I zato imamo više hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojima se zabranjuje da se mesđidi i džamije prave blizu, da kažemo, kaburova pogotovo da se pravi na kaburovine. Pa tako, na primjer, kao što je zabilježi ima muslimu džunduba, radi Allah tala anhu, da je poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, la tatahidu al kubura masajid. Nemojte, nemojte kaburove uzimati za mjesta gdje ćete klanjati. Nemojte kaburove uzimati za mjesta gdje ćete klanjati. To jeste, na kaburovima nemojte praviti mesčide, nemojte praviti bogomolje. U drugom hadisu koji zabilježi imam Bukhari i muslimu da iše radijallahu ta'ala anha, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam pojašnjava da je to dijelo ahlul kitaba. Da su to dijela kršćana i židova i da su to jedne od njihovih mnogobrojnih novotarija koji su njeli u svoju vjeru. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa sallam hadisu Bukhari muslimu, da iše radijallahu ta'ala anha, la'anallahu l-jahuda wa nasara. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, Allah prokleo židove i kršćane. Allah prokleo židove i kršćane. Prokleo Allah židove i kršćane. Zbog čega? I tehadu kubura enbija i mesađite. Zato što su kaburove svojih poslanika uzeli kao mjesta gdje će se moliti Allah subhanahu wa ta'ala. Uzeli su to mesđidima. Znači na tim mjestima su pravili mesđide. Poslije toga, ovo da kažemo, samo smo ovdje citirali dva hadisa znači dok hadise u kojima se u kojima poslanik Ali sallallahu alejhi zabranjiva da se klanja prema kaburovima, da se klanja blizu kaburova, da se džamije prave na kaburu. Znači imamo desetine i desetine. Kada bi otvorili Buhariju, Muslima, Ebu Davuda, Tirmize, našli bi desetina hadisa koji govore na ovu temu. Međutim, subhanallah, velika li čuda, opet, pored svega toga, među muslimanima ima ljudi, ima pravaca koji hoće baš da klanjaju blizu kaburova. I kažu, ako klanjaš u to i toj džami, namaz je toliko i toliko vrijedni. Dobro, mi znamo. Mi znamo za vrijednost namaza u Haremu Mekke, u Haremu Medine, u džami u Kudsu, u Jerusalemu. Zato što su došli vjerodostojni hadisi koji tu. Međutim, odakle hadisa koji govore da onaj koji obavi namaz u toj i toj džami, u nekoj džami možda u Turskoj, u nekoj džami u Bosni, u nekoj džami u Hovdje, Okle čovjek zna da je to vrijedni, kažu zato što se u toj džami nalazi kabur tog i tog šeha. Zato što se nalazi kabur tog i tog dobrog čovjeka. I u istinu, znači imate džamija koji su napravljeni na mesčidima, na, koji su napravljeni na kaburovima. Znači negdje sahranje neki dobri čovjek, ljudi došli i oko toga na tome je napravili džamiju. Znači pokovano sad uđeš u džamiju, ti ulaziš sa slijeve ili zesne strane, nalazi se kabur. Ja sam imao priliku da vidim svojim očima. Naprimjer, Eh, džamija Ibn Arabija u Damasku, gdje se nalazi njegov kabur. Znači, on je, znači, njegov kabur je tečno u džamiji. I kada dođeš to, vidiš da Allah Jelešanu saču, vidiš ljude kako silaze dole, muhajem da klanjuju dva rekata kod njegovog ili prema njegovom kaboru. Kako ljudi čine seđdu prema njegovom kaboru i tako dalje, da Allah Jelešanu saču. Da ne govorim o mjestima koje se nalaze u Egiptu i drugo, da ljudi čine tavaf oko pojedinih kaburova. Znači, tavafe oko kaburova, kao što tavafe oko kabe da Allah djelašanuhu začuva. I to smatraju posebnom odliku. I zato, kažem mi ovdje, imate mjesta kod nas, gdje imate i teferića, gdje imate mevluda, teferića i tako dalje, gdje se nalaze nekakve teke, gdje se, nalaze, gdje se nalaze nekakvi kaburovi, gdje ljudi dolazi pored svega toga, idu kod tih kaburova da klanjaju, zato što misle da je tu odabranjeno. A pogledajte, znači, toliko hadisa, poslanih sallallahu alaihi wa sallam to zabranio, pojasnio nam ko je to radio, da su to radili kršćani i židovi, i prokleo one koji rade, i tako dalje. Posljednje riječi, pa ste ovaj hadis koji smo citirali Buhari, mislimo da iša radi Allah ta'ala, to su bile posljednje riječi poslanika alaihi sallatu sallam. Jedna od posljednjih riječi. A ovom hadise kaže, kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači, preznojavuo se u smrtnim mukama, Preznajavio se u smrtnim mukama i govorio bi, znači bila mu glava pokren, otkrio bi svoju glavu i rekao bi La'ana Allahu lijehuda vad nasara i tahadu kubur anbijaj mesali. Govorio bi Allah prokleo kršćane i židove, uzeli su kaborove svojih poslanika za mjesta gdje će klanjati. Međutim, opet neki ljudi, kao što sam vam rekao, to smatri nekom otrimom. Kažu, taj čovjek je dobri čovjek, on je kod Allaha djelašanu blizak, Allah Đalešanu spušta svoju milost na taj kabur i onda je kaže, ako ti dođeš tamo gdje Allah Đalešanu spušta svoju milost, i tebe će, kaže, možda nešto zapasti od te Allahove Đalešanu milosti, od tog Allahovog Đalešanu rahmeta i tako da. Znači da kažemo u istinu čuda. Znači kako su ljudi, znači ovdje vidimo vidimo istinitost riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Boži poslanik alaihi salatu wa sallam je rekao slijedit ćete slijedit ćete stope onih prije vas. Kaže, pedalj po pedalj, lakat po lakat, ašin pa ašin. Pa, re, pa su rekli, Allahu poslaniće, sto kršćani židovi, pa kaže poslanik, ali sada to ko drugo nego kršćani židovi. Ako drugo nego kršćani židovi. Zato, hvala Allahu, djela šanuhu, draga braću, kod nas u našoj vjeri. Nema ti svetkovanja. Nema ti svetih osoba. Nema ti svetih e, mjesta. Nema ti svetih, svetih predmeta. Imamo tri sveta mjesta i to je došlo u hadismu poslanika alaihi salatu wasalam i to je to. I tu znamo kada dođemo kako da radimo i šta da radimo. Znači to nam je došla odlika obavljanja namaza na tim mjestima. Znači mimo toga, mimo toga nemamo svetih mjesta, niti imamo svetih osoba, niti imamo svetih predmeta, nego jedino znači kod nas u našoj vjeri ko donosi korist i ko otpranja štetu to je Allah subhanahu wa ta'ala. I hoćeš li neku korist, hoćeš li neku štetu obraca Allahu subhanahu wa ta'ala direktno, bez ikakvih posrednika. Međutim, dok u kršćanstvu, ponajviše, za razliku od židova, gdje je manji, znači imamo prepuno ti sveti osoba, ti neki svetaca, predmeta i tako dalje, znači gdje ljudi su počeli da svetkuju i da smatraju božanstvima te osobe. I zato, na primjer, ćete vidjeti. Znači, kako su ljudi počeli da obožavaju nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači nisu došli odma i našli nekog čovjeka i rekli ti si Bog sad. Naudu billahi ta'ala, mimo Allaha djelšanu, tebi ćemo se klanjati. Ne. Nego je to išlo postepeno. Znači prvo su, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nuh navodi kako je Nuh alaihi salam govorio svom narodu o ljudi, klanjajte se Allah. Klanjajte se Allahu jednom. Nemojte se klanjati. Ni beddu, ni su'aku, ni Jagusu, ni Nesra. Spominju imena ti njihovi božanstava. Nemojte se njima klanjati. Allah je samo spominje suri Nuh na drugoj stranci, spominje imena ti njihovi božanstava. Nemojte uzmi Allah je zašano božan. Ostavite te, ta božanstva, nemojte se njima klanjati. Ibn Abbas, u komentaru u kuranskog ajeta, kaže da ti ljudi, stvari da ta božanstva koji su ono božavali, kaže da su to stvari bili dobri ljudi, da ste vjernici muslimani, vjerovali svog poslanika, bili salihun, bili bogobojasni. I kada su umrli, ljudi su i normalno zakupali. Međutim, poslije jednog vremena su došli, tako Ibn Abbas, svoj Ibn, predaj od Ibn Abbasa, pa su onda poslije toga došli ljudi i rekli ljudi, hajmo sad napraviti ovdje na njihovim kaborojima, hajmo napraviti neke, kao spomenike, neke slike, da nas posjećaju na njih, pa kako bi i mi bili u ibadetu kao što su oni bili. Znači, to im je došao šeitan, I na takav način prišao. I onda su oni došli tako i napravili te spomenike, stavili te slike, stavili te neke igračke, kako bi i to pod navodnicima približilo Allahu subhanahu wa ta'ala. I ljudi su tako rad i u taj im je došao. Pa hajde što se ne bi počeli, sve što se ne molite njima? Ako su oni dobri kod Allaha djelašanu, vi se obratite njima, a on će se obratiti Allahu djelašanu, tako je nastao širk. Tako je nastao širk. I zato kaže šeheh Džemal Udinu Qasim u svom tefsiru, kada govori o ovom kuranskom majetu, i ovom uh, ovim riječima koje Allah Đelešanu prenosi, kaže šir Džemaludin Al-Qasim i kaže wa hel aslu kaže pa je li aslu širk kaže za je li osnova širka i temelj širka i šta drugo osim ovo i šta drugo osim ovo to jeste da dobre ljude da počneš pretjerivat po pitanju njih pa na njihovim mjestima praviti neke spomenike, neke nadgrobnice, neke... Jer sunnet poslanika, alim salatu je došlo, da se kabur može digni, da se digne samo liko, da se digne samo pedak. Jer poslanik alaihi salatu wasalam je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, o Ali je nemoj proći pored kabura da je više od pedlja, a da ga ne poravniš do te visine. Niti pored slike da ne umrljaš, znači misli se slike gdje su likovi, niti pored kipa da ga ne slušiš. Znači pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wasalam u puti Ali radijallahu ta'ala anhu, znači da ljude odvrati da kažemo da uništi te stvari koje su stvari, koje su sredstvo da sami širk, da Allah je lešanuhu od toga sačuva. I zato kao što smo rekli, draga braća, naša je vjera jednostavna. U našoj vjeri nema svetkovanja, niti mjesta, niti stvari, niti predmeta, niti osoba. Znači čak i poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ni poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. On je odabran jer on poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, mi ne pretjerujemo po pitanju poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Niti se obraćamo i dobimo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Niti činimo kakve novotarije po pitanju poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I poslanik je za vrijeme svog života to zabranio. I zato je poslanik, ko što je zabranio žima Bukhari svoj sahimu, da mara radi Allah ta'ala anhu, govorio, La tutruni kema atratin nasana Isa ibn Marijam. Nemojte pretjerivati po pitanju mene. Nemojte pretjerivati po pitanju mene kao što su kršćani pretjerali po pitanju Isa, sina Marijeminog. Fa innama ena abdullah. Jer ja sam kaže samo rob od Allaha. Fa kuru abdullahi wa rasuluhu. Pa i onda recite Allahov rob i njegov poslanik. I onda recite Allahov rob i njegov poslanik. I zato sve one stvari koje imamo, koje Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku alihi salatu wa salam, o ti muadžiza, o ti nadnaravnosti, znači to je dao poslaniku alihi salatu wa salam kao počast da bi ljudi vidjeli trakove poslanstva. Ne zato što je poslanik Ali i Salatu Veselam bio sveta osoba, na uzbila i tala koja imala kod sebe božanstva, pa je mogao da da da se rastijepi mjesec. Kao što je se desilo za njim poslanika Ali i Salatu Veselam. Gdje su mušnici Mekke tražili od poslanika sallallahu alaihi sallam neki znak. Pa je Allah Đalašanu mu dao da se rastijepi mjesec. Pa jedan dio bio ovdje, jedan dio na drugoj strani. Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri Qamer, اقتربت الساعة وانشق القمر približio se sad, približio se sad, približio se sudnji dan i mjesec se podijelio. I onda se ponovo kasnije. Nije to poslanik sallallahu alaihi sallam učinio. Nije poslanik alaihi sallatu sallam kod sebe imao osobinu božanstva. Na njemu je bilo inna alaihi illa mela. Ne tebi je samo da preneseš. To sve što mu je dao. To je dao Allah subhanahu wa ta'ala. Jer on jedini koji upravljao što je Allah Đelešanu ga počestio da voda teče između njegovih prstiju, da se povećava hrana između, ispred njega, što je Allah subhanahu wa ta'ala mu dao ove, to samo počasti od Allah subhanahu wa ta'ala. Ni u kom slučaju, da je poslanik alaihi sallatu wasallam kod sebi imao neku osobinu, da upravlja sa mirom, tako dalje, da Allah Đelešanu sačuje. Kao što danas ljudi pripisuju svojim šejhovima i nekim osobama, da te osobe, na odobila je ta'ala, da znaju gajb, da znaju nepoznato, da te osobe mogu da učne da čovjek umre, da ožive čovjeka, da ovo, da ovo, da ovo. Danas neki ljudi vjeruju, muslimani, vjeruju da ima sedam svetaca koji upravljaju sa mirom. Da gleda državno sačuva. Znači pogled, to neće naći kod hindusa. Kod hindusa takve gluposti neće naći. Međutim, naći kod muslimana koji kranjaju pet vakat namaza da Allah Đelešanu sačuva, ali koji su ostavili ilu, koji su ostavili traženje za njih, kaže ima sedam kutbova koji upravljaju dunjavku. Znači oni kako ode, kad se to desni, to se dešava da Allah Đelešanu sačuva stvari koji se u temelju, u osnovi suprostavljaju Kur'anu. Jer glavna, draga braću, glavni zadatak Kur'ana, da tako kažem, jeste da se uspostavi tevhid kod njegovih robova. Da ljudi znaju obožavati Allah subhanahu wa ta'ala ispravno. Da znaju vjerovati ispravno Allah subhanahu wa ta'ala. Kako vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala ispravno onaj koji vjeruje da neko mimo Allah jalla šanu upravlja sve mirom, da mu Allah jalla šanu da i tako je stvari da Allah jalla šanu od toga sačuka. Uvajte ima koji su nam ostali e, od ovog kazivanja, od kazivanja ovim mladićima, to je pet kuranskih ajeta, što nam je stalo 22. do 26. ajeta suri Al-Kahf. U tih pet ajeta Allah subhanahu wa ta'ala draga vraću govori o nekoliko stvari. Allah je subhanahu nam prvo kaže o broju mladića. Koliko je bilo mladića? Zatim imamo jedan ukor poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I zatim imamo da nam Allah Đelešanu govori koliko su vremena ostali u toj peći. Koliko su vremena ostali u toj peći. Pa Allah Đelešanu govori o njihovom broju. Zato što je ovo kazivanje prisutno je kod kršćana. Kazivanje o mladićima iz pećine je prisutno i kod kršćana. I kod kršćana ovdje ovi naši koji žive blizu nas, znači on ima jedan mjesec u avgustu, uh, jedan dan u avgustu svake godine koji, uh, da kažemo, svetkuju povodom ovih mladića. Svetkuju povodom ovih mladića. I ovo kazivanje se nalazi i u njihovim knjigama. I zato što su oni razišli. Oni su razišli koliko ih je bilo. Pa su oni rekli bilo je toliko, jedni su rekli bilo je toliko. Allah Đelešanu navodi to njihovo kazivanje. Pa kaže Allah Subhanahu wa ta'ala se je kuruna thalatatu rabijom kilbuhum. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب Neki od njih će reći, bila su trojica, četvrti je bio pas. A neki će reći, bilo je petero, šesti je bio pas. Allah je lašanim kaže, reći men bilo kajim. Kaže, nagađajući od sebe. To što govore, oni nagađaju od sebe. Allah je lašanim i ovom kuranskom majetu, draga, vreću spomenuo tri mišljenja. Prvo, je bilo troj, četvrti pas. Drugo, da je bilo petero, šesti pas. I Allah Đelšanu ova prva dva mišljenja je ukazao na njihovu neispravnost. Kada je rekao, ređi man bil gajb. To su nagađanje. Znači, to što oni govore koliko je bilo, to su nagađanje. I onda Allah Đelešanu navodi treće mišljenje kada kaže وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ A jedan, jedan broj njih, među njima će reći, bilo je sedmar, a osmi je bio pas. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ illa qalil. Jedan broj među njih će reći, bilo je sedmero, osmi je bio pas, a ti reci, Allah najbolje zna koliko ih je bilo. A ti reci, Allah najbolje zna koliko je bilo, a koliko ih je bilo, to zna samo mali broj ljudi. Abdullah ibn Abbas, poznati komentator Kur'ana, kaže, ja sam od onih malo. Abdullah ibn Abbas kaže, ja sam od onih malo i ja znam koji, koliko je bilo. Kaže, ja sam od onih koje Allah Đalešanu izuzeo i rekao, njihov broj ne znao si malo. I kaže da je bilo koliko? Znali Da je bilo sedmar, a da je bio osmi pas. I zato je veliki broj komentatora Kur'ana se opredijelio da je bilo sedmero, a da je bio osmi pas. Zbog Zbog čega? Zato se Allah Đalešanuhu navio ova prva dva mišljenja, ukazao na njihovo neispravnost, rekao režme bilo gajb, to su nagađaj. Međutim, kada je navio treće mišljenje, da je bilo sedmaro, da je bio osmi pas, Allah Đalešanuhu nije negirao to mišljenje. Nego je prešutio. Nego je prešutio. Ali nas Allah dželle Đalešanuhu putio na nešto drugo, a to je da kažemo, reci Allah najbolje zna koliko je bilo. Međutim, Abdullah ibn Abbas iz ovog da je bilo sedmaro da je osmi bio pas. Međutim, da u njihovom broju nema neke velike koriste. I zato se kaže, kur rabbi a'lamu bi adeti. Reci, Allah najbolje zna koliko je bilo. Reci, Allah najbolje zna koliko je bilo u smislu, nema fajde u tome koliko je bilo. Iako Allah je ovdje ukazao, nije nam rekao, bilo je sedmer osmer, nego nam znači ukazao da kažemo, prešutio. I zato je Abdullah ibn Abbas, razumijevajući ovaj kuranski ajit, a i uzimajući, jer u kršćanskim knjigama se kaže da je bilo sedmano, da je bio osmi pas. Oni uzimajući te predaje od kršćana, a prije svega razumijevajući kuranski ajet, ne na osnovu predaje kod kršćana, na osnovu razumijevanja ovog kuranskog ajeta, zaključio da je bilo sedmaro, da je bio osmi pas. Međutim, Allah je lešanu, kaže, kur rabbi a'lamu bi a'lamu, ma a'lamu mi illa a'lamu. Reci, Allah najbolji zna to. To jeste, u njihovom broju nema velike koriste. No Allah je lešanu, upuće svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam na jednu stvar, to je da kaže فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءٍ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدًا I zato kaže ti, nemoj raspravljati, obraća se poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nemoj raspravljati sa njima osim površno. Tako mislim Korkut rahmatullahi alaihi prevodimo aj. Nemoj raspravljati sa njima osim površno. Šta znači osim površno? Znači li to bez znanja? Ne uzu billahi ta'ala. Ne. Nego nemoj raspravljati sa njima osim sa znanjem. osim sa onim što smo ti mi dali od ilma. A Allah djelašanuhu, kad su pitanju te, ti detalji, poslaniku alaihi salatu wasalam nije dao puno detalja. Nije dao puno detalja. I zato je, ako bi pravili jednu komparaciju o kazivanjima koje se nalaze kod kršćana, kod židova i kod kršćana, o prijašnjim narodima, i onima koje Allah šanuhu spominje, vidjet ćemo da Allah Đalašanu u Kur'anu da kažemo ne spominje puno detalja vezano za te narode i za te događaje. Dok ćemo kršćanskim knjigama naći, pa dovete kako je bilo ime onog psa. I tako dalje. Što ne zna, što može da bude istina. A i ne mora da bude istina. Međutim, Allah Đalašanu hoće od nas da uzimamo pouke i pouke. I zato su ta kuranska kazivanja takva. Dok su kazivani kod kršćana, znači idu u detalje kako je bi ovo, kako je bilo ovo, koje bi ovaj, koje bi ovaj i tako dalje. Znači odlika kuranski kazivanja nije takva. I zato ne nemoj raspravljati sa njima, osim s onim što smo ti mi dali od ilma. A nismo ti dali puno tih detalja. Znači nemoj raspravljati sa njima, ne nemoj raspravljati sa njima osim s onim što ti se objavljuje. Spavno, pogledajte. Pogledajte sad ovdje, ove velike stvari ovog jednog velikog principa. Da Allah Đelešanu zabranio svom poslaniku, alihi salatu sa, nemoj sa njima raspraviti, osim što ti Allah Đelešanu dao diluma. Znači, ne smiješ govoriti, ne smiješ pričati, osim što ti Allah Đelešanu objavio. To je, draga braću, znanje. To je znanje. Da ne govoriš, da ne pričaš, osim na osnovu dokaza. I to je ta naša vjera. koliko puta spomenuli to je odlika naše vjere. I zato komentator Kur'ana, profesor, kao što je Šeji Džemaludin al-Qasimi, komentar ovog ajeta kaže, spominje mišljenje i ovdje se iz ovog se izlači pouka o zabrani raspravljanja i polemiziranja bez znanja, bez dokaza. I zato, draga braćo, će znači jedan savjet svima nama. Mi smo, hvala Allahu Đalašanu, omladina koja voli islam. I pričamo islam. I siguran sam da većina našeg govora da u islamu. Bilo kada mi pričamo jedni sa drugima ili bilo kada pričamo drugima. Većina našeg govora u islamu. Međutim, ponekad se dešava da ljudi počnu pričati o nekoj stvari. Pa kažu, kakav je stav islam po pitanju? Pa jedni, jedan kaže, ja mislim da je to tako. Drugi kaže, ne, ja mislim da je to tako. Treći kaže, ja mislim da je to tako. I nastane rasprava. A niko od njih ne zna kako je. Nego si kaže, e, Boga mi, ja sam meštini neđe ču ovako, e, meštini ja sam neđe pročito ovako, e, meštini ja sam neđe ovako i tako dalje. Pa tako da kažemo da ponekad divaju stvari, znači koje su, da kažemo, znači jednostavno čovjek ponekad da crkne osmijeha, kako ponekad neko razumijeva neku stvar. Ja sam prim jednom čuo, jednom čovjek došao, musliman, mladić na kupanje, i sad ono hoće da se presvuče. I sad stavio čel kako prst u pupa. stavio prst u pupa. Što? Pa kaže, pupak je stidno mjesto. Pa dobro, a šta je ispod? Ne, ne, kaže, samo je pupak stidno mjesto. Čovjek je razumio da je samo pupak stidno mjesto. Znači da butine, normalno, razumio šta je stidno mjesto. Međutim, nije razumio da je mal, ispod, znači da je pupak granica dok je stidno mjesto. I da je koljeno granica dok je stidno mjesto. Ne, čovjek mislio da je bukvalno samo pupak stidno mjesto. Znači ponekad čovjek može, pazi, iz dobre namjere da pogrešno razumije. Ili kažemo još druge stvari, kako su ljudi razumijeli neke stvari, onda dođu, kaže pa ja sam godinama tako učinio. Ja sam godinama mislio da se tako klanja namaz na putu, godinama sam mislio, znači, a neke stvari znači, koje nemaju temeljenje ni jednoj pravnoj školi, ni jednom, ovaj, da kažemo, govor učenjaka i tako dalje. Zato, draga braćo, znači moramo prije nego što za svaku stvar, ako, na primjer, znamo nešto. Pa kaže, ja sam čuo toga da je rekao tako i tako. Dobro, čuo se jednog povjerljivo, učenog čovjeka, halima, tako dalje, dobro. Međutim, sad si ono negdje pročitio, pročitao, naletio, je prošlo ti kroz uši, znači, nemoj tu bojeći se da se ne bi obriješio. I zato, draga braća, znači, zato to imamo da čovjek uvijek pita. Znači, danas čovjek može da nas zove, danas čovjek može da otvori internet, danas čovjek može na milion načina da dođe, da kažemo, do ispravnog otkora kao što sam rekao, znači, vidjet ćemo koliko znači ljudi, kako Dala Đelšanu sačuva, pričaju, o tome smo govorili koliko puta, kako pričaju Allahu Đelšanu vjeru, međutim, nisu ni svjesni, iskribljuju Allahu Đelšanu vjeru. Tako, na primjer, jedan broj ljudi, kada govori o suri Al-Kahf i ovim mladićima, imao sam priliku da čuju. Kažu, ne, ne, teže tu se u stvari ne radi o pravim mladićima. Nije to kaže stvarni stvarno ukazivanje. To ukazivanje u mladićima iz pećine nije stvarno ukazivanje. Znači to je kao neka metafora, hoće da kaže. Nego kaže ta pećina, ona simbolizira čovjekova usta. Ona je pas, je čovjekov jezik. Što znači da čovjek mora da vodi račun o tome šta govori, kako govori, šta kaže, tako da. To što su mladići? Mladići su zubi. Šta je ovo? Znači, pogledajte, znači, ovo mišljenje koje spominju, znači, nisam ni u jednom komentaru Kur'ana našao. Nic sam naišao. Ni u jednom komentaru Kur'ana. Na ovo mišljenje, ni iz daleka da, da ga spominje neko kao batil, kao neispravno mišljenje, nisam naišao. Međutim, sa kakvim ubjeđenjem ljudi govore o ovom kuranskoj suri, o ovom kuranskom kazivanju, ljudi kao, ne, ne, ne, to je ovako, nije to stvarno kazivanje. Pa na osnovu čega to kažeš? Na osnovu hadisa? Na osnovu govora učenjaka? Na osnovu, ne, nego ljudi govore, i nisu svjesni šta govore, govore o Allahovoj vjeri, o najzvišenoj stvari, međutim u isto vrijeme, da Allah Đelešanu sačuva ljudi možda povećavaju svoj dalaret, povećavaju svoju zabludu, da Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću, od toga sačuva. I onda dolazi u ovom kuranskom ajetu jedan ukor poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. A to je da mu se kaže, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا kaže zato nemoj ni za jednu stvar, obraćanje poslanik sallallahu alaihi sallam, ni za jednu stvar nemoj reći, ja ću to sigurno sutra urati. Osim da kažeš, inša Allah, illa an iša Arab. Nemoj, wala takulanna li še, ni za jednu stvar nemoj reći, ja ću to sutra sigurno urati. Osim da kažeš, inša Allah. Možda kažeš, kažeš inša Allah, sutra ću to i to urati. Ali da kažeš, inša Allah, ako Allah hoće. Što znači, ako ne uradiš, tako nisi slagovan misli, slago. Čak možeš da kažeš, Allah mi to čura sutra, inša Allah. Ako kažeš, tako mi Allaha uradit ću to sutra, inša Allah, pa makar da ne uradiš, nisi obavezan, šta? Nisi obavezan učiniti kefaret. Međutim, ako kažeš, ja na primjer kažem, tako mi Allah sutra idem u Sarajevo, ne odem sutra u Sarajevo, šta sam obavezan? Obavezan sam da učinim kefaret. Iskupinu za tu svoju zakletu. Zato što je zakletu Allahom, velika stvar. A pa zakletva nečim drugim ima Allaha je zabranjena. I zato čovjek ne treba osnovi da se kune. Znači čovjek treba da izbjegava zakletvu, pa makar je Allahom. Zbog čega? Allah. Zato što nije mala sva da se zakuneš Allah. I zato je prenešeno od pa da se govori tako mi Allah, 20 godina se nisam zakljeno Allahom. 20 godina nisam rekao Allah. A danas ljudi, vallahi, tallahi, billahi, za svaku stvar, vallahi, Allaha mi, tako da, znači, ne. Ovdje zabrana poslaniku, alaihi salatu wasalam, osim da kaže, osim da kaže inša Allah. I onda mu se kaže, odhukur robbeke i da nesite, i sjeti se svog gospodara kada zaboraviš, spomeni izme svog gospodara kada zaboriš, wa kul asa i jehdijeni rabbi il akrab min hada rešeda, i reci možda će im Allah uputiti na bolje od ovoga. Također se prenosi hadis Buhari, muslimo da buhurire radijallahu ta'ala anhu, da je Suleiman, sin Davuda, koji je bio vladar, rekao tako mi Allaha, večeras ću biti sa 70, u jednom rivajetu sa 100 žena, svojih njegovih žena. I kaže, svaka će mi od njih roditi muđahida na Allahovom putu. Međutim, nije rekao inša Allah. Rekao je večera, što biti, svaka će mi roditi toliko. Međutim, nije rekao inša Allah. Pa se kaže, kaže poslanik, alihi salatu wasalam, jedna mu od njih nije rodila osim jedna. Rodila mu i to bolesno, sada rodila mu pola djeteta. A kaže poslanik, alihi salatu wasalam, da je rekao inša Allah, kaže, svaki od njih bi se borio na Allahovom putu. Znači, pogledajte, znači, važnosti govara važno čovjek ovog jezika, što čovjek ne obraća pažnju na tu stvar. Što ne obraća pažnju na tu stvar. Zbog čega ovdje dolazi ukor poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Većina komentatora Kur'ana je na stanovištu da je povod objave ove kuranske sure bio da je grupa skupina Kurejšija otišla iz Mekije u Medinu. Jer ova kuranska sura je koja? Mekanska ili Medinska? Je li kuranska sura mekanska ili medinska? Mekanska. Sura Al-Kahf je mekanska sura. I to objavljene kad poslanih sallallahu alaihi sallam bio Mekki. Međutim, kaže se da jedna skupina Kurejša otišla u Medinu. Otišla kod židova, zato što su oni imali znanje o prijašnjim narodima, o tim stvarima i tako da. Da ih pitaju, da vide šta je tvrdi za sebe da je poslanik, šta da ga pitam, kako da ga provjerimo. Pa su im oni u Medini rekli, pitajte ga za tri stvari ako vam odgovori za njih, onda znajte da je poslanik od Allaha. Nekad sam pitajte da o čovjeku koji je prošao istok i zapad. Koji je prošao istok i zapad. To je bio ko? Zolkarnein. Pitajte ga o mladićima iz pećine. I pitajte ga o duši. Pa kažu kada onda su se vratili, to spital poslanika alaihi salatu wasalam. Poslanik sallallahu alaihi wasalam je rekao, gada mu ko. Rekao je, sutra ću vam odgovoriti. Međutim, nije rekao inshallah. Allah. Zaboravio da kaže inša Allah. Pa ga Allah Đelešanu ukorio i 15 dana mu objava nije došla. ne dana se spomnije da mu objava nije došla. Iako on kazivanju ima slabosti. O kazivanju zabilježi uh, Mufassir ibn Jarir al-Tabari od Ibn Abbasa. Međutim, u lancu prenosilaca se nalazi ravija za kojih se kaže šejh iz Egipta. Kaže se samo šejh iz Egipta, ne kaže se njegovo ime, niti prezime, tako da ne možemo da tvrdimo ko je taj čovjek. I zato učenjaci hadisa kažu ovoj predaj ima slabosti. I ne možemo da kažemo sigurno da je to predaja, da je to bio povod objave ove kuranske sure. I onda nakon 15 dana Allah Đelšanu objavio u kuransku suru kojima se govori o ovim stvarima, a u suri, a u duši je rečeno u suri Isra. Međutim, Mufesiri kao da su se odabrali za to mišljenje na osnovu ovog ajeta koje ukazuje na to predanje. A to je da je došlo u korpu sa niku sallallahu alaihi sallam, a to ima veze sa samim ukazivanjem koje zabilježi a atabra u kojima se govori da su došli po saniku sallallahu alaihi sallam. Zatim Allah žel mešanuhu, draga braćo, navodi i spominje nam zadnji detalj ovog ukazivanja jeste da nam Allah žel mešanuhu govori o tome koliko su godina prošle da nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome koliko su godina ovi mladići proveli, koliko su proveli u ovoj peći. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسَعَ I u pećini su bili 300 godina i dodaj devet i dodaj devet i onda Allah subhanahu wa ta'ala ponovo kaže Allah najbolje zna koliko su proveli. Allah dželle šanu najbolje zna kako ćemo. Znači pogled, Allah dželle šanu nam kaže, proveli su 300 godina. Volabi su fi kafi 300 sinina wa zdadu tisa kul illa a'lam bi malik. Ali opet reci Allah najbolje zna koliko su proveli. Zbog čega? Allah najbolje zna koliko su proveli jer ti detalji nisu toliko bitni. Ali Allah dželle šanu nas o tim detaljima obavještava. Dobro. Sad je došlo ovdje kod komentatora Kur'ana do, jedno, do jedne zanimljive rasprave, a to je šta znači ovo i dodaj devet, ili dodali su devet. A jedan broj mufesira kaže 300 godina su proveli u snu, a onda taj dodatak 9 godina, to je koliko su živjeli nakon, šta? Nakon tog uđenja. Jedan broj mufesira su odabire da ovo devet. da to znači probudi, 300 godina su bili u snu, pa da su onda šta da su se probudili i živjeli su 9 godina nakon čega su Međutim, mišljenje koje odabire Hafiz ibn Kasir, jeste da se ovdje radi o razlici u mjesečevim i sunčevim godinama. A to je da kada izračunamo po mjesečevim godinama, da ispada koliko? 300 godina. A po sunčevim 309 godina. I ovo je subhana jedna od na Ibn Kesir, znači Mufesir Ibn Kesir, se odabi, odabira ovo mišljenje. A to je da se ovdje radi o razlicu godina. Zbog čega? Sato što su Arapi koristili koji kalendar? Arapi su računali godine po mjesecu. Međutim, ljudi, ehlul kitab, koji također govore ovo, koji su zabilježili ovo kazivanje, računaju po čemu? Po suncu. Hela Đelešanu je spomenuo jednu i spomenuo drugu. Međutim, pogledajte, kada je to spomenuto, kada Allah Đelešanu to spomenuo, odakle su ljudi u tim godin, u, u tom vremenu znali o tim stvari. Tako da se ovdje radi također o jednoj nadnaravnosti, o jednoj kuranskoj nadnaravnosti. Normalno, Allah je Đelešanu nam ovdje govori da su ostali 300 godina. Kršćani kažu, kršćani vjeruju, jer kao što sam rekao, e, da su kršćani zabilježili ovo okazivanje u svojim kutama. Međutim, normalno, e, ovdje možemo postaviti pitanje kakav je stav, da li se mi smijemo osloniti na kršćanske okazivanje. U hadizma poslanika alaihi salatu wasalam imamo hadis u Buhari gdje poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao hadithu an bel Israila wala harđu prenosite od sinova Israilovi, prenosite od ehlul kitabija, wala harač, i nema u tome nikakve zaprike. Prenosite od njih njihove predaje, i nema nikakvog grijeha, nema nikakve zapreke. Međutim, u drugom hadisu, posljednik alihi salatu wasalam kaže, kada vam kršćani nešto kažu, la tu sad dikuhum, la tu kedzibuhum. Kada vam kažu neko, nešto kršćani, nemojte u to vjerovati, niti ih ugoniti u laž. Znači, nemojte reći to je tako, a niti kažete to je laž. Zbog čega? Zato što može biti istina, a vi to poreknijete. A može biti neistina, a vi to potvrdite. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, znači niti, niti smatrajte istin to, niti to smatrajte lažnom stvar. Dobro, međutim, kako da kažemo napraviti spoj između ova dva hadis? Moramo islamski učitelji, kao što je Hafiz ibn Hajar, kao što su komentatori Kur'ana, su govorili ovome, pa kažu, znači da kažemo jedan rezime tih govora, da mi svoje vjerovanje ne oslanjamo, normalno kada je pitanje, ovdje se radi o kazivanju, I u kom slučaju nudu bila je ta'ala o propisima halale harama, nego ukazivanjima o prošlim narodima. Znači radi se o prošlim narodima. Mi svoje znanje ne strpimo iz njihovih knjiga. Nego normalno zastanemo onda o čemu nam govori Allah subhanahu wa ta'ala, isto ga izmamo povuke toga. Međutim, ako nam oni nešto prenesu i mi vidimo da to nije laž, znači mi vidimo da to nije laž, da to ne poriču, da ne poriče naša knjiga, da ne poriče naše vjerovanje, onda te informacije, tako da kažemo, ono možemo da prihvatimo u smislu da može da bude tako, a ne mora da je to tako. Onda u tom slučaju da kažemo prihvatimo i na način da kažem može da bude tako, a ne mora da bude tako. I onda zato kom, naćete komentatora Kurana da kažu, a spomenuto je u Tavratu tako, ili spomenuto je u Džiru tako i tako dalje. Znači stvari za koje nije došlo u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam da su stvari lažne. Nego mogu da budu i da spominjemo i brata radi. Znači spominjemo radi čega još da vidimo. Znači tu se vidi istinitost poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer kako poslanik sallallahu alaihi sallam u to vremenu znamo u, kakvo, na, u kakvom položaju se nalazila Mekka, I kada je bilo u pitanju kultura i civilizacije i geografski položaj, tako dakle, da, odakle da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima sve te vijesti, sve te habere koji su bili kod ehlul kitaba. Odakle da poslanik sallallahu alaihi wasallam zna o mladićima, da kažemo ispeči. I na primjer ovdje vidimo mladići iz pećine, kršćani kažu da su u pećini ovi mladići ostali 172 godine. Jer kaže se, mi smo, uh, kaže se, znači kršćani kada spominju ovo okazivanje, kažu da su oni ušli u pećinu i zaspali za vrijeme cara Decija Trajana, koji je vladao 249. do 251. godine. A da su pronađeni za vrijeme cara Teodosija, drugog ili mlađe koji je vladao 408. do 450. godine. Tako kršeni kažu. Rekao sam da oni imaju praznik koji je 17. augusta i ovdje pravoslavci, ne znam da li katolici ili pravoslavci ga svetkuju, a to se zove Sveti sedam mučenika u Efesu. Efeso je grad u današnjoj Turskoj, I oni vjeruju da je to bilo tu i oni vjeruju, znači e, tako nazivaju taj prazni dan sedam svetih mučenika u Efesu. Međutim vidimo, na primjer, da se to njihovo vjerovanje da su proveli u pećin 172 godine poklapa sa našim vjerovanjem, da se kaže da su bili koliko? Da su bili 300 godina. I zato tu stvar odbija. Međutim, na primjer, kaže se, oni kažu da su ovi mladići odbili da prinesu žrtvu nekom drugom mimo Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala. Na Naprimjer, to se spomnio. Pa spominju također, znači to nema kontradiktornosti sa Kur'anom. Zatim spominju, znači baš ovu stvar spominju, da su oni pronađeni u vremenu kada je bilo razilaženje među kršćanima tog vremena, da li oko, da, e, kada je bilo razilaženje oko uskrsnuća, u stvari oko proživljenja, da li će ljudi biti proživljeni i dušom i tijelom ili će biti proživljeni samo samo dušom. Kao što Allah Đelšanu kaže وَكَذَلْكَ أَعْتَرْنَا li لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ Allah حَقُ وَأَنَّ سَاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهِ I tako smo ih proživjeli, tako smo dali da ih oni nađu, da ljudi znaju da je Allahove obećanje istina i da će sudnji dan doći. Pa također kažu, na primjer, da su njihova imena bila ispisana na ploči. A rekli smo na početku komentara sure šta znači raqim, am hasibta an ashab al الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ Zar ti misliš da su stanovnici pećine čija su imena na ploči, jer Ar-Rakim, izraz Kur'anu, Abdullah ibn Abbas je pretumačio da je to ploča na kojoj su bili ispisani njihova imena. Oni kažu da su imena tih mladića bili ispisana na jednoj ploči. Znači vidimo ovdje kako oni nam dolaze sa stvarima, znači koje su kontradiktorno sa Kur'anom. Znači ni, Allah Đeršanu kaže da su bili 300. godine. I zato tu teoriju odbacuju. Međutim, pogledajte kako se može doći sa detaljima koje potvrđuje Kur'an. I to se odnosi na ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Prenosite hadithu an bani Israila wala haraj." I znači prenosite predaje od kršćana u tome nema nikakve zapreke. Znači, draga braćo, ovdje smo vidjeli od sami kuranske ajeto od prilike se završava kazivanje o ovim mladićima. Završavamo kazivanje o ovim mladićima e, iz kojih smo uzeli kao što smo vidjeli dosta poluka i poluka prikazivanje uopšte, da kažem, uopšte poučno. Još bi, još bi se pouka i poruka moglo uzeti. I zato pogledajte koliko, samo ovo jedno kuransko kazivanje, koliko nas je naučilo. Samo ovi nekoliko kuranskih ajeta, koliko je proširilo naše znanje. Koliko nas je, da kažemo, približilo Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko smo možda vidjeli neki svojih grešaka, neki svojih propusta. Znači, jedno kuransko kazivanje. Zamislite druženje da čovjek provede sa svim kuranskim kazivanjem. I da uzme poruku i svi, da uzme pouku i poruku i svi kuranski kazivanja. Znači, ima li išta vrednije? Može li neko reći da ima neka stvar na Dunjaluku vrednija od toga? A da kažemo, još, ako spomenemo onu stvar, a to ćemo komodno morati na sljedećem predavanju se malo toga dotaknuti, a to smo da rekli, rekli smo da sura Al-Kahf, kao što spominje jedan broj islamskih učenjaka, da su u njoj spomenute i da se sadrže sve vrsta fitneluka iskušenja. Sve vrsta fitneluka iskušenja koje su na dunjalu, koje su bile i koje će biti. I koje mogu da čovjeka zade se Allah za lošabe mu spominje su erke. I zato kažu da je to sedam vrsta. I da sve iskušenja se mogu da potpadaju pod jednu od tih vrsta. Prva, prva, da kažemo, vrsta tih iskušenja je fitnatu lagana bevaqa iskušenje nasilja. Iskušenje nasilja. Znači čovjek u iskušenju, ako neko vrši nasilje na njih. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam traži utočišta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od nasilja. Pa je tako kao što je zabilježi ima Muharu, Muslim, hadis od Enasa radijallahu ta'ala anhu, traži od Allaha djelašanu da ga začuva od hem, od hazam, od brige, od tuge, od duga, wa galabete rijalu. Allah sačuvaj me od nasilja ljudi. To jeste da ljudi imaju nadamnom snagu i da ne mogu da neke stvari činim radi snage ti ljudi. Ovi mladići su bili u takvom iskušenju. A to je da su mi se ti ljudi suprastavili nasiljem. Ne, nećete sada obožavati Allah subhanahu wa ta'ala. Tako i tako ćete postupiti pa da se ti ljudi odupravili. Da su ti ljudi imali snagu, ali snagu u svog imana. Zato pogledajte, drago braćo, koliko je danas mladih ljudi koji su, koji su u iskušenju nasilja. A danas koliko ljudi, radi, hoće da klanja. Međutim, ne može da se drži malo više vjere radi čega? Možda radi svoje porodice. Zato što porodica kaže, gdje ćeš klanjati, gdje ćeš ići u džamiju, gdje ćeš biti takim. Pa ima ljudi koji imaju da kažemo to. Jedan bit tog nasilja. Nije nasilja bukvalno čovjek drži bit će znatame da tu udara. Da ima šta. Pogledajte koliko ljudi su, imaju iskušenje nasilja, na primjer na poslu. Hoće da obavi namaz, a ne može obaviti namaz ima e, iskušenje nasilja na, na radnom mjestu, na poslu, u svojoj kući, da kažemo kada prolazi, znači svugdje ga ljudi odraće. Međutim, čovjek, bilo kakvom iskušenju da se radi, čovjek treba da ima snage da kaže ne, Allah Đalešanu mi je to naredio. I zato to iskušenje nasilja koje Allah Đalešanu, u kojem nam govori, poslanik sallallahu alaihi sallam, kada, se, kada traži utočište, od toga imamo ovdje jedan slikovit, imamo ovdje jedan slikovit primjer toga. Allah Đalešanu nam slikovito pojašnjava šta znači i na, kako i na koji način i sa čim čovjek da se podpomogne da se suprostavi da se suprostavi nasilju a to je iman i vjera u Allah subhanahu wa ta'ala. Molim Allah da nas da nas smilje, da nam oprosti i ako Bog da, znači s ovim smo, iako ćemo se još malo zadržati na ovom posljednjem ajetu koji nismo do kraja ovaj, tumačili malo ćemo se zadržati, kada počnemo sljedeće kazivanje, zadržat ćemo se malo E, na to kuransko majetu, s tim što da kažem da ćemo, ako Bog da, inša Allah i ta'ala, sljedeće subote imati uh, ovdje gosta predavača šeha Safeta, šeha Safeta Kudževića, znači inša Allah i ta'ala, inša Allah i ta'ala, pa tako, ovaj, nadam se da će uh, ljudi doći još onaj većem broju s tim, uh, iz razloga zato što nas Allah Đelšanu počastio da ugostimo jednog takvog čovjeka i da se koristimo od njegovog znanja. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas smile. Aku lu kavli hada, wa astagfirullah, li wa lakum astagfirullah.